serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago Dobora mukije mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro nongera ndabaha ikaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango mu kiganiro isanganiro ry'imiryango cy'uno munsi tubashikana muri zone ya gatumba aho bamwe mu miryango batewe n'umwuzure w'amazi avuye muri ruzi rusizi rwataye inzira maze amazi yago ashwara mu mihana y'abantu yonona amazu imirima hamwe n'ibindi iyo miryango yatewe n'amazi ubu yegeranijwe muri site ya kigaramango muri zone ya rukaramu aho muri site ya kigaramango cyo kimwe n'imiryango yasigaye mu mazu ariko akikujwe n'amazi hirya no hino baratubwira uko bamwe n'abandi babayeho kino gihe kiganiro isanganiro ry'imiryango mwagiteguriwe nanjye lidiya gahimbare yo mbega yutse wumvise isanganiro yego cyane kandi isanganiro ni iya bose mu gihe tuzi ko mu kibano umuntu agirwa n'uwundi mu migenderanire hagati y'umuryango uyu cyangwa uwundi muri zone ya gatumba karitsiye mushasha ya mbere na kinyinya ya mbere ho si uko byifashe mu bice bimwe bimwe byasinzikajwe n'amazi kugira ngo umuryango wa gahungu uje gusaba umuriro kwa nyabenda ni muri cyatsi ya mushasha ya mbere ntibikunda udafise ubwato bwo gusoza uhashitse ubona inzu zikikujwe n'amazi atemba nk'uruzi izindi ukabona ibisakazo byazo gusa mu gihe ahandi bakubwira ko hahoze inzu ariko ubu hari umugende w'amazi bamwe mu bo twashoboye kuganira tubasanze aho baba muri site ya kigaramango baratubwira ibyabashikiye uko byagenze n'ubuzima babayemwo muri kino gihe uyu mukenyezi aratubwira uko byagenze kibaho gutyo nyine urose ukariha urumva abamaze kukwisigira urumva muragumana ari umugenzi mm. ibikoresho byo mu nzu guteka iruhande rw'ibifungurwa uh, murabifise byose byinshi byaratwawe n'ibirato sinigira nasanze byose byatwawe mu nzu ibintu byaca mu mazi kagenda kubera amazi ari menshi ntibashobora kubona wumva n'ubwo ibitinya barabihonyanga nyine kumva ari igihe yituma umubyeyi we atari hagufi urumva biguma angana ahantu hakuze urumva urabihonyanga ugenda kuko umwe wese aca avuga ati ndaba umwana gwanje biguma aruko nyine aruza n'uruza nyine rw'urusaza ahubwo indwara abana bafashwe no gucibwamo gushobora kudahwa ni ibyumba isuku abana dufise kubona ni akarago nyine n'utu mu ijoro habaye imbeho waca sasa kandi kari agacagiro gasegetera akajya mukonye urarondera umuntu abigufasha mbega hoho imisegetera kuryama nyine turabona ni mu biti ni mu ishyamba imibu ntibajya eh, imibu irahari kuko n'igihe batanga imisegetera hari abatayironse yababa mirongo itandatu avuga ko inyuma yo gutegwa n'amazi y'umwuzure babayeho mu buzima bugoye bataronka ingene bafungura ati nta kintu na kimwe yashoboye kurokora n'umwambaro w'impuzu afise umwe gusa ari aronse abagira neza bamuha ibifungurwa araheza agafungura atabironse naho gatekana aha biratugora kugira dushobore kubaha turahangayika ngaha tumaze indwi irenga ko iminsi nk'ibiri aha rero ubuzima burya ubona turagowe n'ukuri ntitugira icyo dufungura ntitugire uburaro reka ntitugira n'aho turara muri makingi namwe muranabibona ndabona kuba ariko baratwumviriza navuga nti ni imetero imwe ngira ngo kuri imwe sinzi ko ikwiye nayo nyine cyangwa igice cy'imetero mu burebure nta muntu ashobora guhagarara ari muri iyo nzu mbega aha hantu hangana gute habaye gute na madamu wawe aha dusa nuko duteramira hanze hanyuma kabeho gate tukaheza tukaza twinyegazamo aka gafuronguti ariko ku murango ho tujya hanze kuko ntitwokwinjirayo biragoye harashushe cyane aya masaha harashushe rwose mbega kugira ngo mukinga akazuba none biraheze bikagenda gute aha twebwe kugatonka twikinga akazuba tujya hanze ahubwo akayaga kaducako mu bw'izuba ryo riguma ridukubita kuko nta n'ibiti bitwegereye twavuga ngo turajyamo ahasigaye ni mu mazi gusa ntitwora nk'ahantu duhungira yego nk'umupapa mu rugo uno munsi none kugira ugaburire uwo muryango wawe ubigenza gute aha biragoye kugira umuryango uronke n'utwo urya turinda gusaba akadeni ku baba baraturokoye ariko mugabo mugabona kubera abona twe twamaze gutwarwa ntibakunda kutwizera ubu nk'ahantu nk'umuntu ahora afungura iki ubu ageze ku iyobo kugira um, ahendahenda umwana gusa natwe bw'abakuze dukoresha ukwihangana mumaze kudusimba rero ibyatevye bica bihera twe tutarashikirwa eh. Duyimana Ezekiel avuga ko inzu yarabayemwo ubu yuzuye amazi ahari muri site ya Kigaramango babayeho mu buzima bubi ibijanye no gufungura ngo bahebera abana mu gihe batabirose naho abana ngo bakabaryamikisha inkoni baremera hamwe umwe agiye hadashyika amazi mbwa twose ko leta yogira icyo idufasha iki ibyo tutarabishika ko abana batanu na wewe n'umubyeyi wabo abantu indwi mwihema ngaha gutya anye muhabaye gute tuhabaye nabi cyane kuko turiko turihweza kubura uko tugira nyine kuko turabirabye twebwe bwiwacu twabishaka n'ibintu byabaye kungorana yego eh, kuko iby'isuku ntiriza kuko ntiriza imbere kuko muba muri benshi ntawe uyogera nta n'isaganirizo kuko abana b'abapapa ni gake mbere bamwe banaryama kuko barabura aho baryama kubera abana yego nk'abataronka nk'aka gahema ingorane inyuma yo gutegwa n'umwuzure w'amazi imuhira aho yarabaye bagata bagahunga n'ubundi ngo bayeho mu buzima bubi mu kibanza begeranirijwemwo aho naho guharangwa harangwa isuku rike bakagira amakenga kandi ko bashobora no kwandura indwara ziturutse ku isuku rike twaratewe n'umwuzure w'amazi uradutera mu ijoro nka saa munani z'ijoro twumva urwamo rw'abantu bariko baravuga twemera tukicara hanyine tugakubitwa n'izuba n'inzara ubuzima bwa minsi yose bwahagaze kubera icyo cyiza cyaduteye nta buzima tugifise ngaha turaha ntaho umuntu avuga ati narateye uturengarenga ndiko ndagenda kudusoroma ntinkurikirane ubuzima nta n'ikintu na kimwe tugifise hano bwahagaze ego mbega aho murava ngaha ah, mwegeranije kugira ngo muje dutegerezwa kuzandura nyene kuko mbona umenga ntibiriko biratworohera oya ntavyo tubone ingwara nyene turaziteze eh, Hakizimana Augustin arongoye site ya Kigaramango aremeza ubwo buzima abari muri iyo site ya Kigaramango babayemwo avuga ko bumeze nabi gushika muri kino gihe warongoye iyo site avuga ko abari muri iyo site babayeho nabi kuko bataronka naho boja kwisumamwo imirima yabo yatwawe ariko ngo nk'abajeje intwaro baragerageza kurondera ijya nino kugira ngo bashobore kuraba ko boronka ababagarukira ko ubuzima bwaho ntibwifashe neza na buhoro buhoro kuko nta mfungurwa nta buraro nta muganga abana bacu ntibiga turabura aho twituma ikiza gusa regide zuma kudukorera yatwuguruje ibombo rimwe ngaha amatwi ansumira ngo hari irindi bagomba bugurure hajya na bradere baduhaye hajya atari icyo nta kindi kintu aba bantu mu ngaha batewe n'imyuzure mbega baba bangana gute bo nta gitigiri nyezina turagira ko turafise ibitigiri by'imfata kibanza ni ibihumbi bitanu n'amajana abiri na bane abantu ku gatwe k'umuntu kuko niwe warayavutse uyo munsi twaramucizemo niyo ku ibihumbi bitanu n'amajana abiri na bane ubuzima bw'imiryango bwa minsi yose nk'abaje intwari cyambere twe tubafasha no kubaremesha kwanza cyambere no kubaremesha bihangane bareme tubajanye tudodora mubagira neza nko kwanyu imana twibukira ikabakoreramo tugumana ibyizigiro ko muzoza kutugarukirako mu miryango bamwe mu bo twaganira bavuga yuko batagira aho bituma mbega cyo muri ko murabafasha nko mu kubasabira ko bijyanye ko bubafasha bijyanye n'ubwiherero ego icyo kintu cy'amatwari cyane kiraduhanze kiranaduteye n'ubwoba isuku rike rishobora kwadukamwo indwara z'ibiza rero nk'abajejwe intwari turongoye site ntitwareze amaboko twari twatanze amateka abagabo bishowe n'imisero kwinjira ibinogo bibiri biri hariya ah, kugira ntihagera ku mugoroba turondere uduhema dukikuze tuze turajamo e, eh, ariko turafise umuhango w'ishengero eh, yase ko rishobora kuza kutugurira amatwarete na protection serivire zikirwa na leta ko bashobora kuza kutugira amatwa leta iyo ni imihango ibiri dufise ariko gushika uno n'iyo saha twabaye turiba ko hajya hirya mwabibonye sinzi uyu mukenyezi nawe mu gihe hari imiryango imwe yashimye gusigara muri ibyo bibanza byatewe n'amazi uyu mukenyezi avuga ko bashimye kuguma imuhira kugira ngo bakire abandi bamerewe nabi mu gihe buho aho babaye hifatafashe buke buke avuga ko kugira ngo ashobore kugaburira umuryango wiwe cyo kimwe n'abo yahaye indaro bitoroshe namba umushasha ya kabiri mm. eh. umushasha ya kabiri ni umuryango wande watunga imana deho namwe muri mushasha ya kabiri mwaratewe n'amazi ariko ubwiranije n'ahandi biracagendeka uvuze ko wakiriye imiryango aba hawaye indaro umwahaye indaro imiryango ingana gute nakanwa tutagafise urumva ucuba ucurya nabi nyine ubwira ubuno karonka na dukeyi ushima imana hmm. mm. yego mbega nk'ubu mu bihe nk'ibi birasaba ko musabikanya namwe uh, muri uh, hari abaza kubasaba indaro kugira ngo kubera ko baba batewe n'amazi yego benshi baraza abandi bakahatinya kubera avuga ati n'ubundi ni kwa kundi nyine ko amazi agumaza reka tugende turabe twungurutse kwibora ntidusubire guhunga kabiri mm-hmm. eh, bagahitamo kugenda gutinya baratinya kuwutse mm-hmm. eh. iyi mihanda yose tubona ngaha yaratewe n'amazi mu buzima bwa minsi yose umuntu aba afite udukorwa akora mbega nk'umunamwe mwari mutunzwe n'iki mwari mubayeho gute twebwe ahanini benshi batunzwe no kurima rero ntushobora kurima mu mazi tarimani gutabaye nyine ngo uwuturonse aza araguha ko n'utwo baza barazana ni ubuzima bugoye cyane mwarushanwa mm. dufite abana bangahe jemwe mfise babiri mm. eh, ariko mu nzu tubayeho turi batanu mm. hariho habuhaye indani oya baratinye mm. baratinye kubera urabona nanjye ko yandenze mm. eh, ahata umwanya n'umwanya dufise ubwoba ko ashobora kupfuzura rwose tukabura iyo duca mm. eh, minani yimye kujya muri site ya kigaramango kugira ngo agume hafi y'ahoze inzu yiwe tumusanze ku mugezi munsi y'ibarabara aho ariko arondera icyo rirenza avuga ko yaje kuronderera umuryango kugira ngo bashobore kuba barabayeho mbogewe ndi ngaha kubera kubera ubuzima bugoye urabona ko twebwe ngaho iwacu mu gatumba umuzurira waradutwaye amazu n'ibindi n'amatungo yacu yose yagiye n'amazi uri umupapa w'abana bangahe yari umupapa w'abana umunani mbo ndi ngaha kubera kurondera ubuzima urabona ko ubuzi bwose uru ni uruzi cyangwa n'umugezi uyu ni umugezi mm. uyu ni umugezi wa uru ni uruzi rusizi mm-hmm. rwateye mu mazu rukaca rumanura umugezi aha turi ngaha turi turarondera icyo rirenza kugira ngo turabe ko tubaho mbo kubera ubuzima tuhora dukora ko uno munsi mwiyaranja gutya hanyine aya mazi hanyine niyo abatunzi ya aya mazi ya niyo arutunze ko umupaka barawugaye abantu benshi bangaha mu gatumba twabayeho kubera umupaka umupaka urugawe kubera iyo ndwara yateye ku isi ibyo mu byaratwawe n'ibindi n'ibindi eh, sinorirwa ndiko ndagura byinshi byagiye n'amazi minani zaburoni eka n'uyu mwana nyene twasanze kuri uyu mugezi avuga ko yiga mu mwaka w'umunani ariko ngo muri kino gihe bidakunda ko biga kubera ko amashuri nayo nyene yatewe n'amazi y'umwuzure avuga ko yarungitswe n'abavyeyi biwe kuri uwo mugezi kugira ngo ashobore kuraba ko yohakura icyo rirenza nje ndiga niga mu munani ariko sinitwiga amazi yaratwaye ishuri no musi ndagusanze ngaha ah, muri aya madi ya rusizi biko murondera ico rirenga twaje kuroba no koga amazi yarakamye e nta mazi mufise oya yarakamye muza koga ngaha mugaca muje kwishura eh, oya kwishura hara twawe na shuri rihari nago twiga uba tubaza bigisha akavuga ko araronda aho bopangisha akimeze neza naho nyine ntuwa kuyigwa twese ah, ngo ngamugatumba siga nk'amashuri abiri yonyine mbega none ni bangahe munzu turi nk'abana ariko aroza ivyombo akazi ko muhira nyene uwo niwe wiyumviriye kujya ngaho kugira ngo ushobore kuronka icyo utahanamiye guteka Uya nabibwe n'umubyeyi kuko n'ejo nawe naronse ndatahana uno musi nawe narinje ndabona naronka utundi twarafashanya cuno munsi twabashikanye muri zone ya Gatumba muri quartier mushasha ya mbere na kinyinya ya mbere hari imiryango yatewe n'amazi y'umwuzure y'uruzi rusizi gwata inzira maze gonona inzu imirima hamwe n'ibindi aho bimuriwe aho bagiye kwaka indaro muri site ya Kigaramango abo batewe n'amazi y'umwuzure bakaba bashikirije ubuzima babayemwe muri kino gihe mukinone aba abari muri iyo site umunsi basaba iki bamwe mu baba muri iyo site ya kigaramango basaba kuronswa ubuzu bwa sugumwe kugira ngo bashobore kwisuganya no kuronsa amazi meza hamwe no kuvuzwa kuko abana babo batanguye kwerekana ibimenyetso by'indwara abandi nabo babirumva barubatse nzeyimana edouard nawe nyine aba muri site ya kigaramangu asaba ko muri iyo site ya kigaramangu boroswa amavuriro hamwe n'amazi meza twebwe ubuce dusaba twosaba icambere bakaturonderera uburyama bakaduha amahema tugasakara kugira turabe ko natwe turonka intuze ubuzima bwiza baduhe n'amavure dushobora kwivuriza ko n'amazi baca baraba baduhe n'icyo dufasha mu muryango ni ukuri mu byihutirwa egome hanini icyo twosaba abakuru bari batwumviriza baturonderera amawese n'amazi imbere na mbere babanze baturondere amawese kuko indwara z'umwanda ziragiye kutubangamira gose hano cyane hakizimana augustin arongoye site ya kigaramango asaba abagira neza kubaronsa ibifungurwa uburaro Zaburoni minani arongoye quartier mushasha ya kabiri muri rusangi asaba abahuye n'ivyo byago kubandanya bashigikirana kuba bishoboye maze bakarangura n'imirimo itandukanye bahora bakabandanya kandi bubahiriza amabwirizwa y'isuku mu kwirinda indwara ziturutse ku isuku rike kugwaruka nk'abigeme abasaba kwirinda ingeso mbi ngo mu gihe y’abantu abantu begeranijwe hamwe hakunda kwaduka ingeso mbi na cyane cyane mu gwaruka ubwabo tubasaba ko nabo nyine batubariza amaboko warasanzwe asanzwe cyangwa akora utundi tuntu two kumufasha mu buzima bwa minsi yose uko banayadukora hanyuma kandi bakabandanya bubahiriza amategeko y'isuku bakubahiriza kandi n'agateka muntu kuko urazi ahantu hegeranijwe abantu benshi atashe kuturonka kugira ngo turakwize ingorane turimo twozivamo akaba ino nga ikiganiro insangano ry'imiryango cuno munsi giciye gisozerera twari twabashikanye muri zone ya gatumba aho twaba yagiye uko imiryango yahuye n'amazi y'umwuzure ingene ibayeho muri kino gihe reka shimire mwebwe mwese mwari mugiteze abiri mwagiteguriwe nanje Lidia Gahimbare nkaba nabasezeye naho gutaha cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango